Kamanda, tumepata taarifa eh, kwamba mbunge wa jimbo ameweza kukamatwa. Ni habari za kweli? Ah, Aha, na ameshikiliwa kwa sababu ya shughuli gani? Eh, kwa hiyo mpaka sasa hivi anaendelea kushikiliwa au ameruhusiwa tayari? Anaendelea kushikiliwa Ndio, ndio, labda kuna neno lolote jingine ambalo ungependa kuongeza kuhusiana na vurugu hizo? msimamo tulivu, fujo, zinaleta uvunjifu wa amani, kazi za mji mzima leo zimesimama bila sababu za msingi. Kwa hiyo waendelee kuwa watulivu, shirikisho wale ambao